Որքան տարօրինակ, այնքան էլ հուսադրող է այս օրերին մասնակցել նոր կազմակերպությունների սրահների բացման միջոցառումներին։ Ամեն նորի հետ հույսի ու հավատի ներշնչանքով շարունակում ենք ապրել ու արարել շրջափակված Արցախում։ Ստեփանակերտում օրերս բացվել է Հասմիկ Աղաբալյան ֆիթնես ակումբը՝ միայն կանաց ու աղջիկների համար։ Հիմնադիր տնորեն Հասմիկ Աղաբալյանը շուրջ 10 տարի է ինչ Երևանից տեղափոխվել է Արցախ։ 2020-ի պատերազմից հետո էլ վերադարձավ կիսաթողած գործերը շարունակելու եւ նոր գաղափարներ իրագործելու։ Արցախ Արցախում ֆիթնես ակումբ բացելու գաղափարը պատահական չի առաջացել։ Նպատակը կանանց առողջության պահպանումն ու բարելավումն է, հատկապես այս շրջանում, ասում է Հասմիկ Աղաբալյանը։ Ճափակումը իրականում բավական մեծ ազդեցություն ունեցավ ին որոշման վրա, քանի որ Արցախում ապրող կնոջ առանց այն էլ հոգսաշատ առօրյան ավելի էր բարձրացել եւ դա նկատելի էր նույնիսկ անզեն աչքով։ Իսկ ակումբի գաղափարը կյանքի կոչելով ես արցախցի կնոջը կարծում եմ կտամ հնարավորություն մի փոքր փոքր լիցքաթափելու այդ ամենը մի փոքր կտրվելու էս բարդ իրականությունից եւ լինել ինքն իր հետ ներդաշնակ։ Ակումբի հիմնադրման ճանապարհին բազմաթիվ խոչընդոտներ է հաղթահարել Հասմիկը։ Ասում է դժվար էր այս պայմաններում համապատասխան գույք ու տեխնիկա գտնելը, սակայն անքուն գիշերների եւ ընտանիքի աջակցության շնորհիվ կարողացավ հասնել նպատակին։ Բացումից հետո կարճ ժամանակում ակումբի հանդեպ հետաքրքրվածության մեծ ակտիվություն է նկատում Հասմիկը։ Ակտիվություն եմ նկատում կանանց կողմի կողմից, ովքեր սպասում էին, վաղուց էին սպասում, որ Արցախում կլինի հենց կոնկրետ կանանց համար նախատեսված սրահ, որտեղից կօգտվեն միայն կանայք ու իրենց համար կլինեն տարատեսակ ժամեր, չեն լինի սահմանափակումներ, այսինքն առաջ եթե կային ինչ որ կոնկրետ ժամեր ու դա հարմար չէր լինում աղջիկներին ու իրենք գործի բնույթից ելնելով չէին կարողանում հաճախել, հիմա ավելի շատ հնարավորություններ են լինելու։ Մի խոսքով այն ուրախությունը, որ փոխանցում են իրենք ինձ իրենց գրառումներով, իրենց նամակագրական կապով արդեն ինձ ստիպում է հավատալ այն մտքին, որ ես շատ կարևոր գործ եմ արել։ Ֆիթնես ակումբի բացմանը զուգահեռ հիմնադրվել է նաև Արցախի ֆիթնես աերոբիկայի ասոցիացիան, ապա շրջափակումից հետո հնարավորություններն ավելի կնդլայնվեն, ասում է Հասմիկ Աղաբալյանը, պատմում նախատեսվող ծրագրերի մասին։ Հետագայում իհարկե կլինեն նաև սեմինար մարզումներ դրսի մարզիչների հետ, իհարկե շատ չբացեմ փակագծերը, բայց ամեն ինչ անելու են, որ Արցախում աշխատեն միմիայն գրագետ ու կրթված ֆիթնես մարզիչներ, ովքեր առաջնային կհամարեն մարզվողի առողջությունը եւ տված արդյունքը պարտադիր պարտադիր։ Նախատեսվում է նման ֆիթնես ակումբներ բացել նաև շրջաններում, ասում է Հասմիկ Աղաբալյանը։ Պահանջարկը կա, մնում է միայն հուսալ, որ մոտ ապագայում բոլոր ծրագրերը կիրագործվեն ազատ, անկախ ու հայկական Արցախում։ Մարգարիտ Աղուշունց, Արցախ լրատվական։